Jimat punya cerita dengan judul Wet Sawo Omai oh Kendru kiriman dari Suparti. sawu etan omah oyote jeplak pedhot sisa pedhotan isih ning jero omah la kok iso isane asal kuwi gak ana udan gak ana angin deleng oyote sing pedhot gedene sak pupu buta miturut logika gak mungkin iso asal mestine oyot sakmono mono gedene kuwi iso ngondeli rebatange aja nganti asal Kang Leman tanggaku sing meruh sepisanan terus nyerai lebatan sing melanggrang kaya ulo sawo sing siap nadah pedet kemejar. Kaya patrapi ilmuwan, sajak ora trimo karo temuan sing dihadepi iki. Dan sedelok mesem, untunin duur ngarep sing rompal mergo tabraan sak taun kepungkur malah kena kanggu nyempitake rokok sing sedilo-sedilo disedot saja nikmat Nah, ya bener wet sawo iki ambruk Pak Guru. Nah, wae ngrendepe ngene, atik sawune super gedene meracak sandok banyak kakean uwong, Pak. Nek miturut aku kok orang ngono kan Leman. sawuku iku yen woh ya kaya ngene iki dadi wis syukurane rata-rata saben woh tebasane mesti ora kurang sak yuta kan aku mbayangke kangelan sing luar biasa lah piye kanthi ambroi wit sawu iki ateges wis ngelongi penghasilanku sak yuta saben sak panenan sawu ora ngopeni ora ngingoni kena dipek no utang sak yuta kecekel tangan bareng saiki aso dhisik gelaku kentir rikala kelingan yen ing nguri omah uga ana anakan sawu saiki pancen durung woh ning sok ben mesti woh ya muga-muga wohe mengko paling ora padha karo sing ambruk iki syukur-syukur iso luwih gedhe menang wiwit sawuku iki mergo diaru-aru bangsa lelembut Kang. Walah Pak Guru, Pak Guru. Kok malah gawe makalah kuno. Pemikiran mundur kuwi Pak Guru. Masa gendruwo kok ngrubuhke wit sawu? Dak kira gendruwo ki ya seneng mangan sawu. Mangan ning ratuku ya gendruwo kuwi. Mong karin jupuki ora ana sing weruh. Aku mesem krungu kok jae Kang Leman. masa gendruwo gelem mangan sawu? mosok gendruwo kaya wong. Eh, Pak Guru ki kok ora percaya ta? Kang Leman Maidu sajak ngerti karo sing ana batinku. Maksudku ngene lho Pak Guru, yen gendruwo kuwi sing ngrubuke wit sawo tegese dake dhewe sing kapiran alias rugi. Rugi mergo ora mangan sawo. Nah, tegese Kang Leman percaya to yen rubuhe wit sawo iki dirubuhake gendruwo? Gak. liyane dekne rugi gendruwo ora bakal kuat rubuke wit semene gedene iki eling kondisi Kang Leman tau cerita pengalaman nyoto kang mbok alami dhewe jarimu gendruwo kuwi kuat nelung pringapu sak dapur kanggo ngalang-alangi dalan nganti Kang Leman ora iso neruske laku mergo dalane kecegatan pring sing ngebaki dalan nelung pring sak dapur wae kuat kok apa bedane karo ngrubuke wit sawo Masak ceritaku jaman bahala kuwi mbok nggo bantah panemuku Pak Guru. Nalar lan pemikirane wong mono saben wektu ngalami wah-wahan. Wah-wahan kuwi dumadi mergo kemajuan mikir. Cetane ngono, aku saiki iki luwih pinter ketimbang dek mbien. Kang Leman jegagak esa eh, jahe Kang Leman kok babar pisan ora percaya karo panemuku yen sing rubuhke wit sawu iki bangsane gendruwo. Yen ngene iki perlu Kang Leman dakjak survei utawa nyelidiki penyebab wit sawu iki asol utawa rubuh. Saiki ngene Kang. Ayo do buktekake panemuku kuwi. Mergo aku yakin marang panemuku kuwi. Lah carane piye Pak Guru? Kang Leman kudu manut aku. mengko ngadepake magrib Kang Leman melu aku. Nyate ta? Wah, yen perkara nyate sak warekmu kuwi perkara gampang. Waton panemuku kuwi bener. Ora trimo nyate Kang, engko isih tak wenehi duit. Iki aku mantuk banget ya, nek ngono aku manut. kaya wis sing tak sepakati ngadepi maghrib kang leman wis teko ning aku gawe siap ora dadak tak tawani lungguh kang leman tak jak menyang kampung etan omah pernah wit sawu asol utawa rubuh watara 20 meter sak kidul kula wit sawu rubuh kuwi ana dapuran wit gedang kepok pripit Kang Liman dajak marani dapuran wit gedang kuwi. Banjur wong loro lungguh ngisor dapuran wit gedang. Kang Liman nyawang aku. Aku paham yen dheweke kepingin takon. Ayo, do nyuwun ngersaning Gusti Kang Murbeng dumadi, Atilan lan pikir nyawiji, mripat nggo nyawang wit sawu sing rubah kae. Ngene iki dudu perintah saka Mbah Dukun utawa Kiai, ning saka aku dhewe. mergo aku duwe keyakinan yen wayah surup wayah tengah wengi wayah beduk kuwi wayah-wayah kanggone bangsa lelembut ngetokake wewujutane anane aku bisa duwe dudutan kaya ngono mergo aku wis bola-bali ngalami dhewe sing ora iso dak lalekake rikala wayah surup aku mulih saka mbloro ing sakwijining papan ing saktengeng dalan dumadakan lampu kunyorot sak weneng wewujutan kang gumunake aku lan anak bujuku sing tak boncengake kabeh meruwi pewujudan kuwi kaya wong wedok gedene antarane telung wong dhuwure antarane telung meteran rambute dirim yak tapian anduk aku ora meruwi raine mergo nalika kesorot lampu dheweke melengos aku deg-degan kuatir yen lewat ngarepe persis juri sirahku dicomot terus diuncalke nyang kebonan harap ciloko ning nyatane kok ora ngaru biru aku lan anak bujuku yen pas tengah wengi pancen dak sengaja panggonan sing jarene wong wingit biyen isih wayahe usum nomer kepingin golek pangsit nomer sing sip dhewe ora dadak nggawa kanca aku lungguh konsentrasi antarane setengah jam ono angin lesus liripinusus. pinusus dak waspadake wit trembesi sing gedene ora mekakat lan sing entuk para bangun wingit kuwi pang-pange pating pentiyung. Getokku mengkorok mergo aku ngerti yen angin sing hebat iku angin sulapane bangsa lelembut. Najan ngono aku ora niat mlayu ninggal papan kuwi. Aku duwe prinsip ora bakal aku mati mergo diwedeni bangsa lelembut. Aku mung pengkepingin ngerti pangeram-meram opo sing arep dipamerake ing ngarepku dening sing bauriksa panggonan wingit iku. Loh, ra tenan, mripatku dak ambake nganti mlorok. Lesus mandek ana tengkoran nganggo jubah putih ing cedhae wit trembesi kuwi. Tengkorak jubah putih kuwi saya dhuwur saya dhuwur. Kojai kondo sing dak tampa sapa sing bisa ngoyok utawa ngrebut jubah tengkorak sing saya munggah menduriku bisa sugih mrewi. Tak kira sithik banget wong sing ora kepingin sugi mrebu. Aku ora mlebu daftar kuwi. Jen aku ora kepingin sugi mrewu ngopo dadak repot-repot teko ing tanggungan wikit kuwi. Sinurung derengku kepingin sugi mrewu terus wae aku mencolot mubruk jangrong jubah putih. Ning apes jangkong jubah putih ilang. Aku nubruk wit trembesi sak kanyange. Aku bengok Allahu Akbar. madhep mantep nyuwun sih pitulunganing lan kamlesaning Gusti Kang Akar Jagat. upuku lamunanku buyar mripatku mlorok ndeleng pewujutan ing pernaiwit sawu sing rubok pewujutan kaya uwong gedene telung uwong dhuwure rong uwong rambute gimbal awake kebak wulu diud-diud penganggungane kabeh ireng raine persis rai kedok tukang nenggon barongan ning aku ra ndeleng gendruwo wedok semono akeh gendruwo kuwi kabeh nganggo katok komprang ireng ora ana sing tapian landuk kaya sing dak weruh nalika surup-surup kae eh sajake gendruk-gendruk kuwi arep pindah ketoke ngumpul siap-siap boyongan ana bocah lanang sarungan sarunge dicentangi kuplukan ireng sarunge uga ireng wah kuwi anak gendruwo sunat dituntun diseleh ngarep Gandeng omahe awak dhewe ora kena digoni. Saiki ayo padha ngali menyang kono ya. Kojae gendruwo sing nuntun anan gendruwo sunat ora diterusake. Tangane nudingi arah panggonan sing dituju. Healah, jebule sing ditudingi kuwi anan wit sawu ing kidul ngomah. Kanggo pangeling pengalaman. Sumben yen nunake adine si bekok iki gak usah nangkap bangdut mergo polahe wonang penjuget nganti omahe awake dhewe rusak sing rugi awak dhewe tujune ana omah anyar sing gak pati aduh Suara <laughs> gendruwo sing nuntun anan gendruwo sunat kuwi keprungu gedhe rada agor-agor. Sajae Kang Leman ngempet wedi. oleh jiwit pupuku diuntir-untir. Aku meringis, meripat merem ngempet loro, bareng melek ladalah, tontonan ing pernaiwit sawuk, rubah kui elang musnah. percaya ora? Iya, Pak Guru. Aku percaya. Sing ngrubuhke wit sawomu kuwi bener ndruwo do jogetan. Kaya wong ya, Pak Guru, duwe gawe sunatan ya nanggap danduk barang. Lah mesti dihapusi bayarane, mesti mung godhong waribang. Iya nek ramalah dinaik kunir. Lah nek cara aku dinaik dong waribang opo kunir ya tak polisi nek tak laporno. Wangsulane Kang Liman Kumawani. Nek dinai kunir kuwi tegese malih emas ya Kang. Nek kok polisine ya seneng polisine, lah malah entuk emas. Ya yen kunire mung siji, lah yen kunire sak tompo, ora malah nyugi. Soko mesjite Mbah Karno krungu Fatihah. Maghrib durung rampung, aku lan Kang Leman ninggalake ngisor dapuran wit gedang kepok pripit. Njujuk omah wudu terus maghriban. bubar magriban kang leman tak sateake sakwarke isih tak sangoni aku marem dene angen-angenku ngenani penyebab wit sawu kurubuh kuwi bener pancen gendruwo sing ngrubuhake rikala padha jejogetan ngregengake dangdutan acarane kuwi semene cerita saka aku salam jimatres salam misteri Aum.